quon theoreticos cae cunes. Quon trefomenos en oicoe, ther sin eidos magestai, idon pollus en taxei histamenous, rex ton cloion tu tracheelu, efeuge dia ton amphodon. Cunes de alloi tuton idontes eutrafe hoia tauron eipon, ti feugeis hode eipen hoti men trofei sus do oida kai soma to emon e ufraino ai de plesion e thanatu arcois kai leusin machomenos hoide pros alelus eipon kalon bion hemeis e kai penichron sdomen hoitines ute leusi ute arcois mahometha. Hoti u dei kindunus he autoe epiferein dia trufen kai mataian doxan, alla tuutus ec feugein.